Jesucristo manta Lucas Gelhashan. Punta Kaj Capitulom. Lebropa Jallarinin manta. Ancha Cuyasjai Teófilo. Jallarinin manta riko alguien noticia willakohkunam willakorjako, ñuhayko ukupi pasa pasakushan manta. Chay iman pasakushan mantaja achkahñam hatinasnimpi hiljai pererjaco ñuqapas qallarinin manta yachaykus yachaykuspaymi qillqamuyki. Chaynapi hasta wangra yachay astawanraq yachaykunaykipaq. Zacaríasman ángel manta. Judía laupi Herodes rey sacerdote karga aviaspa manta Zacarias. Warmin Elizabeth nyatagmi karga sacerdote auronpa manta ka. Warmijarin paikunaqa dios hayllanpi allin Señor Señor Señorpa lliw Lenin Kunatawan Kasukuhko, Paikunaja mana churi wawayohmi elisabet Elizabeth mana wachakuq kasqanrayku. Yuyah kamañan paikunaqa karqaku. Huk sacerdotikunapa ruranangman, hina tu parorja templope Sacerdote con azorte MAN Zacarías mantuparorja señor PA templompi santuario en encienso cañay. En ta cañanan na hawapirunakuna dios ta ME me korja señor en encienso cañananco altarpa alleglaunimpi sayaicospa. Zacarías ñatagmi, PAN mana Y a terjacho. chaymi anjilñataq nirja. Ama manchakuycho Zacarías, mañakusqaykitan Dios uyariykum. Warmiki Elizabethmi wachakunqa qari wawata, paytam Juanwan sutichanki. Qamqa ancha anchatam kusikunki. Paypa nasisqanwanqa achkaqtaqmi kusikunqaku. Payqa Diospa hayllanpipas riqsisqam kanqa. Aman binutaja nitaq ima agatapas pujusqa aqatapas manta Nasisqanmanta paiga, chuya espiritupa juntasqan kanja. Israelpa mirayninkunatan achkallataña Señor Dios ninkuman kuterichinja. Señorpa ñawpaqnintam rinqa Elías Dios Diospa espiritunwan chaynatak atiyninwan ruraspa. Chaynapi tayta mamakunata churi wawankunawan allin yachinanpaq. Hinaspa mana kasukuqkunatapas kasukuyman churananpaq. Runakunapas unjuntam alistanja señorta chasquinankupaq. Hinaptinmi Zakariyasñataq Angelta tapurqa. Nisqaykikuna chiqapkasqantaqa imaynatataq yachasaq, ñuqaykuqa llumpa yuyaqñam kaniko, nispa. Chaymi Angelñataq nerja. Dios pajaillan piservicos Gabriel kani. Paimi kachamuarja alien noticiata hanman willanaypah. Nishaykunata mana kris manta manta kanki churiki nasimunankama. Chaypunchaupim kay Runa Runa Runakunañatagmi hawalao hawalaupi Santuario manta manaña lluqsirimuptin. Unay mantaña lluqsiramuspan paykunata manari mapayaptinmi, musiyarurqaku santuariopi revelación chaskiramusqanmanta. Manaña rimaita rimayta atispanmi, siñasllawanña cherja. entiendecherja. Templepi servikuynin tukuroptinmi, wasinmanña kutikorja. Chay punchawkuna pasaroptillanmi, warmin Elizabeth wiksayakuruspan, manaña wasinmanta manta pichqa killakama. paimenerja, mi señor kuyakuynimpi kainata ruraruan, chaynapi kuna manaña despreciawanampa. nispa. Jesús pa manta, ángel pa angelpa manta. Elizabeth uixaya wiksayakurusqan hawañam, Dios cacharja Ángel ta Galilea laupi Nazaret yachtaman, Chainapi María su tío doncella sipasta watukamunanpaj. José Rima Joseiwan kasarakunanpaq rimanakusqaña José Joseyqa rey David Davidpa María María pa Mariapa man ángel yaykuykuspanmi Dios Dios pa' favorecisqan María. Señor Señor qanwan kachkan, nispa. Ángel oyari kuspan mi, mana imanakuytapas atispan, sunqullampi tapukurqa chay manta. Ángel ñatagmene corja. Ama manchacoicho María. Dios pa han mi caronki. Wixayacospaiki muachaconki jariwawata. Paitam sutichanki Jesuswan. Ancharexesja mi hanak pachapi Dios pachoringuan sutichas jacanja. Señor Dios ponem rey canampaj choranja, Pach abuelon David tahina. Israel nación tamuñaipaj gobiernanja. gobernonqa manam tukunqachu, nispa. Hinaptinmi Mariañataq tapurqa. Manaraq qariwan kachkaspayqa, imaynataq wawayuqqa kaiman, nispa. Chaymi Angelñataq nerqa. Chuya espiritu qanman hamuptinmi, anaqpachapi Diospa atinin puyuhina pampay pampaykusunki. Charaykum Diospa sapaqchasqan nasiq wawapas, sutichasqa kanqa Diospa churinwan. y nisqanku Ayloike Elizabeth pas, Papas, papas, PAPAS, killañam qhari wawata wiksayakurun. manam imapas Cancho. nispa. Maria ñataqmi menerja, nisqaykipi hinaya ñuqawan señor señor pas servientallanmi nispa. HINAPTINGMI ángel PASAKORJA, Elisabetta Maria Hangmanta. Maria Nyatagmi chay punchawkunallapi chay judia jodia Laupa kaq llaqtaman. Zacaríaspa Pawasingman yaykuykuspanmi, Elisabetta rimaykurqa. RIMAIKURJA uyariruptillanmi, Elisabet Pawixampi wawa kuyorirurja Elisabetman MANCHUYA espirito huntaykoptingmi kusikuymanta qaparispa Mariata favoresis Wakin warmikunamanta astawan Dios pa kanki. Diospa favorecisqantaqmi wachakunaiki wawapas. Pitaq ñuqaqa ni señorniypa maman Rimaiko watukaykamuanaykipaqa, rimaykuasqaykita Wixai pi wawa imanta kuyurirurqa. con jamja ancha kusisqa señor menes nisqankunata roranja. Nispa. menerja. nerja. señor ta alabani. dios ancha ancha yataña kusikuchkan. Kay humilde servientan Kunang manta. Kunanmantaqa runakunat ñuqamanta ninja. Mayna kusisqan paija nispa. Chaynatahan en jaco Dios admiracuipah kajkunata raikum. Chuyay MI paija. Paija wiñaypahmi kuyapayan mi mi pachkach kajkunata rurarja. Orgulloso runakunatam yanjaman churarurja. Munaychakohkunatam gobiernasqankumanta wischururja. umillakuq kunatanyataqmi hatuncharqa. Apo kaqkunatam saqsaykachirqa. Apukunatanyataqmi mana imayuqta kuterichirqa. Llakipayakuyninta mana hungaruspanmi serviqnin Israel runakunata yanaparqa. Chaynataqa rurarqa ñawpaq abulunchik Abrahamman prometisqanman hinam. Hinaspa mirayninkunamanpas wiñaypaq prometisqanman hinam. Mariam Elisabetuan YAHAKIM SAKILLA karispan, wasinman KOTIKORJA Bautiza Juanpa nasishan manta. Wachakunan tiempo complicoroptinmi, Elizabeth wachakororja JARIWAWANTA aguanta. Elizabeth, Señor Dios favoreces janta yacharospankom, vecinunkunawan kuna kusikorjako. Pusaj punchawnimpi wawata señalaspankom, Taitan Zacariaspa sutinwan sutichaita munarjako. mi chay wawapa maman Juan mi sutinja kanja, nispa. Chaymi paita nirjako. manan manampipas Juan sutioja cancho, nispa. Wawata sutichananpaq tapupting ñaschaspa pisarachata pisarrachata mañaykuspan Juan mi sutinja, nehta. Chaymi ADMIRA Chayra Chay ratullapim SAKARIASPAS RIMARIROSPAN Diosta alabarja. Chaykuna pasakusqanwanmi visinunkuna llumpaymancharis hallaña karqaku. Jodea lau urqukunapi kajkunapas, liumi wiñanakururqaku. Chaykunata llapallan kunapas, sunqullankupim yuyaymanarjako. Imarach kay wawaja kanja, nispa. Chaiwa señor ma favorecerja. Dios ta Zacarías alabasjan manta. Juan pataitan Zacarías manchuya espíritu huntaikoptin merimarerja. Israel pa Dios nin señorja alabasjaya cachun. Paija amorja runankunata salvaikunanpajmi. Ateiniyoh salvajnin chikta mahatarirachin. nin David pa manta. Payqa hatarirachin paillapaqña sapaqchasqankunawan ñawpaqmantara kullachisqanpi hinam. Payqa hatarirachin inimigonchikunamanta salvawananchikpaqmi. Hinaspa llapallanchiknejninchikunamantawan salvawananchikpaqmi. Chaynataqa rurachkan ñawpa abuelonchikunata llakipayarikuspanmi. Hinaspa paykunapa kontrato rurasqanta yuyarispanmi. man abranmanmi Juraspan Dios prometerqa, enemigunchik kunamanta Chaynapi mana manchakuspa Paita servinanchikpaq. Dios kawsaspa, paypa causan allinta ruraspa, sapapunchaw kawsananchikpaq. Yau wawa. Hamñataqmi Dios Dios manta Diosmanta juan sutichas hakanki. Señor marinki, pañaupaqninta rinki, paypa hamunan ñanta allichanaykipaq. Rinkiqa runankunaman salvasqa kanankumanta willakunaykipaqmi. Chanapi huchankumanta pampachasqa kanankupaq. Diosninchikmi kuyapayawaspanchik, hinaspa llakipayawaspanchik, anaqpachamanta huykuanchik punchaw pikancharita. kanchariyta. tutayay tutayaypi kaqkunatawan, sinchi tutayaypi yachaqkunata kanchariykunanpaq. Chaynapitaq, ñuqanchiktapas hawkallata chiwananchikpa. Juan wiñaptinmi yuyayninpas untarqa. Chunniqpim yacharqa Israel runakunaman kama.